Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ հանդիպումներ Արցախի նախագահի նստավայրում, Ադրբեջանի հերթական ապատեղեկատվությունը, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը փակուղու մեջ է։ Հանրապետությունում շարունակվում է Գարուբեր քաղաքը։ Հայ մեծանուն մանկագիր ու երկհան Գուրգեն Գաբրելյանն այսօր կդառնա 90 տարեկան։ Ռուսաստանի օրվա արթիվ ընդունելություն է կազմակերպվել Երևանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Լևոն Արոնյանը փայլուն հաղթանակ է տարել աշխարհի շախմատի չեմպիոն Մագնուս Կարտսենի նկատմամբ, ոչ ոքի խաղացել Վաշելա Գրավի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Եհակոմինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտիին, Ռիչարդ Հոգլանդին, ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Բակո Սահակյանը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության, զինադատարի ռեժիմի խախտումների եւ միջազգային նորմերի ու սկզբունքների ոտնահարման բազմաթիվ փաստերի վրա, դրանք որակելով որպես հակամարտության կարգավորման հիմնական խոչընդոտներ եւ տարած տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման լուրջ վտանգներ։ Նախագահը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդն ասաց, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ Արցախի ու Ադրբեջանի սահմաններին տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ As always, your president was very gracious. Uh, he welcomed us. Հանդիպան ժամանակ խոսել ենք ինչպես կարգավորման, այնպես էլ տնտեսության տարբեր ճյուղերի, գյուղատնտեսության, տարբեր գործար մտնողորդում եւ ֆինանսական հատվածի, ասենք ամեն ինչի մասին շատ հետաքրքիր էր եւ շատ հաճելի։ Հանդիպմանը քննարկված հարցերի մասին մանրամասներ ներկայացրեց նաև նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Այսպիսի հանդիպումները նպաստում են խաղաղության եւ կայունության պահպանմանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է շատ լայն շրջանակ հարցերի եւ կարգավորման վերաբերող եւ ընդհանրապես Արցախի իրավիճակի ներքին զարգացման եւ այլն։ Նախագահը ողջունել է Յակոբ Մինսկի խմբի ամանախագահների վերջի հասարակական հայտարարությունը։ Նշել է, որ սա շատ կարեւոր է ընդհանրապես հասարակական հայտարարությունները հանդես գալը։ Հավելենք, որ մինչ Ստեփանակերտ այցելելը համանախագահները եղել են Երևանում, հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է նաև հայազգի ուլտրամարաթոնի վազոր Թելմաղ Ղազարյան Ալթունին։ Նախագահը ողջունել է Թելմաղ Ղազարյան Ալթունի նախաձեռնած Վարդանիս Հադրուտ Վասկ արշավը, այն համարելով հայրենասիրության, տոկունության, ամուր կամքի եւ ոգու վար դրսեւորում։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից բարբերաբար տարածվող հաղորդագրություններն առայն, թե իբր հայկական բանակի ստորաբաժանումները հրդեհել են Աղդամի շրջանի Բաշխարվենդ, Բայրամլար եւ Քենգերլի բնակավայրերին մոտակա տարածքները իրականությանը չեն համապատասխանում եւ սեփական ու միջազգային հանրության ապակաունորոշելու պարզունակ քարոշչական հնարք են։ Դեռավելին Ադրբեջանում արդեն ավարտվել է բերքահավաքը եւ հենց իրենք են վառում իրենց ցանկատարածքները, ինչի արդյունքում կրակը շատ հաճ հաճախ տարածվում է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի չեզոք գոտում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը փակուղում մեջ է։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի հատուկ հանրարարություններով դեսպան Մասիս Մայլյանը։ Վերջինս նշել է, որ Ադրբեջանը մեծ հարված է հասցրել բանակցություններին նախաձեռնելով նախորդ տարվա ապրիլյան քարորիա պատերազմը։ 2016 թվականի քարորիա պատերազմից հետո ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ, որոնցից Ադրբեջանը հրաժարվեց։ Նրա խոսքով Արցախն անում է ամեն ինչ զսպելու հակառակորդին, որ เป զի պատերազմական իրավիճակ իրավիճակ չստեղծվի։ Հադրութի շրջանի հարթավայրային գոտում սկսված է Գարուհունձը հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Խադրուտի վարչակազմի ղեկավար Ներքաղաքի կազմակերպման օպերատիվ շտաբի նախագահ Վալերի Գևորքյանից 2017 թվականի հունիսի 11-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է մոտ 80 հեկտար գարուհուն, ստացվել է 170 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 20-ից 25 ցենտներ։ Ներքաղաք անկորուս կազմակերպելու նպատակով ընդունել էր վարչակազմի ղեկավարի որոշումը 2017 թվականի հացադիկայի մշակաբույսերի ներքաղաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Ըստ այդ որոշման համապատասխան հանձնարարականներ է տրվել վարչակազմի աշխատ աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնին, շրջանի համայնքների ղեկավարներին լայն բացատրական աշխատանքներ տանել օգտագործողների շրջանում բերքահավաք անկորուս կազմակերպելու համար։ Ինչպես տեղեկացրեց գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոբյանը, շրջանում արկա 55 կոմբայներից 40-ը կմասնակցեն Բեկհավակի։ Արկա կոմբայների կեսից ավելին վերանորոգվել են, որի համար խթան են հանդիսացել Արցախի գյուղի գյուղատնտեսական աջակցության հիմնադրամի կողմից հատկացված 60%-ով վարկերը։ Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշնանացող օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոփյանը միաժամանակ նշեց, որ 2017 թվականի բերքի տակ կատարված է 9500 հեկտար աշնանացան, որից 2650 հեկտարը ծորեն, 6800 հեկտարը գարի։ Վերնշված տարածքներից 2460 հեկտար համայնքային սեփականաշնորհված եւ գյուղամետ վարչակազմի վարկավորված տարածքներում են։ Իսկ 7031 հեկտարը պետական պաշտային ֆոնդի վարկավորված բարելողվելու։ Կատարված ցանքերի գերակշիռ մասը հնձման ենթակա է եւ սպասում է բավարարվեր։ Ներքաղաքի աշխատանքները վերահսկում է շրջանային օպերատիվ շտաբի կողմից, ներքաղաքի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայ մեծանուն մանկագիր ու երկահան Գուրգեն Գաբրելյանն այսօր կդառնա 90 տարեկան։ Այդ կապակցությամբ գրչընկերները Արցախի գրական ընտանիքի անդամները եւ նրա հարազատները հավաքվել են այն շենքի մոտ, որտեղ ապրել է Գուրգեն Գաբրելյանը եւ որի պատին ահա տարիներ ի վեր փակցված է նրա հարթականդակը, մեկ անգամ եւս իրենց սերն ու խոնարհումն արտահայտելու տաղանդաշատ գրողի հիշատակին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում հարուստ գրական ժառանգություն, որտեղ հետաքրքրություն կարող է գտնել յուրաքանչյուր ոգ, մանուկից մինչև մեծահասակ, խոհարարից մինչև շինարար։ Այո, Գուրգեն Գապրելյանն այն եզակի տաղատներից է, ով կարողացել է ստեղծել այնպիսի բազմաժանր գոհարներ, որոնք միշտ հետաքրքիր ու արդիական են։ Արցախի ներկայիս գրական ընտանիքի անդամներից շատերը նրա գրական սանիկներն են եղել։ Այդպիսիներից է գրող Դավիթ Միքայելյանը։ Այստեղ գտնվողներից յուրաքանչյուրը գրեթե նրա սանն է համարվում աշակերտել է նրան, բախտ է վիճակվել աշխատել նրա հետ, անձամբ ինքս երկար տարիներ մի աշխատես սենյակում, աշխատել ենք միասին։ Եվ բոլորիս վրա նա հետք է թողել այդ պայծառ մարդը, այդ հրաշամանուկը իսկապես մանկագրության մեջ։ Եվ այսօր մեծ ցավ ապրելով, որ նա մեզ հետ չէ, նրա երկերը, նրա ստեղծագործությունները մեզ ապրեցնում են, մեզ նրա մասին պայծառ հիշողություններ են արտնացնում։ Այսօր յուրաքանչյուր ոգ, ով թեկուզ առիթ է ունեցել մեծ ընկրողի հետ շփվելու, հպարտանում է, քանզի ապրել նման տաղանդի հետ նույն քաղաքում իրոք հպարտություն է։ Այս կարծիքին է գրող բանաստեղծ Ժաննա Բեկլարյանը։ Թեև մավնապես Գուրգեն Գաբրելյանը չկա, բայց նա միշտ էլ մեզ է Նա գրական այնպիսի ավանդներ է թողել, որից երկար ժամանակ սովորողներ լինելու է։ Այստեղ հավաքվածներս բոլորս նրա այսպես ասած աշակերտներ, ով մի անգամ լսել է Գուրգեն Գաֆրելյանի արտասանությունը, Գուրգեն Գաֆրելյանի երգը, անհնար է որ նրան մոռանա։ Գուրգեն Գաբրելյանը ոչ միայն իր գրողական ձիրքով է մեծ ավանդ թողել սերունդներին, այլև հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ մեծ նպաստ է բերել Արցախի ժողովրդին։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանն առանձնացնում է գրողի կյանքի հենց այս հատվածը այն բացառիկներից է, ով խիզախել է թե 60-ական թվականներին եւ թե 80-ական թվականներին եւ մանավանդությունական թվականներին ասում են, որ նրա բնակարանը եղել է Արցախյան շարժման, պես ասած, հնդհատակյա փուլի հավաքատեղին եւ կարող ենք ասել, որ մեծ ներդրում ունի մեր ազատամարտի, մեր հաղթանակի գործում։ Ժողովրդական բանահյուսության մեջ նրա կատարած մշակումները, մանկագրության մեջ նրա կատարած գեղարվեստական հայտնությունները եւ վերջապես ժողովրդական ակունքներից բխած նրա հորովելը, որով ողջ Արցախ աշխարհն է ներկայացնում, կհիշվեն ու կապրեն դարեդար։ Շնորհավոր Հոբելյանդ, մեծանուն գրող։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանում ի թիվս այլ հինավուրց հուշարձանների, խաչքարերի, եկեղեցիների կարելի է հանդիպել նաև դարերի պատմություն ունեցող կամուրջների։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ազատագրված քաշաթաղում այստեղ այնտեղ կարելի է հանդիպել հետաքրքիր ճարտարապետական լուծումներով կամուրջների, որոնք չնայած այսօր իրենց նպատակին չեն ծառայում, այնուհանդերձ ազգային մշակույթի որոշ ժամանակահատվածի պատմություն են ներկայացնում։ Այսպիսի կամուրջներից է Հակարի գետի միջին հոսանքում կառուցված կամուրջը։ Գետը ժամանակի ընթացքում փոխել է իր հունը, կամուրջը մնացել է 4 տարածքում եւ ժամանակի հետ եւ նաեւ տարածքի նախկին բնակիչների ադրբեջանցիների բարբարոսությունից լուրջ վնասվել է։ Սրբատաշկարիրով է կառուցված տակը։ Հետակայում իհարկե հանդվել է նախկին բնակիչները ադրբեջանցիները քար տարել օգտագործել են բնակարաններ կառուցելու եւ այլ նպատակներով պահպանվել է քիչ ներքևում յան այդ սրբատաշկարերը։ Կամուրջից այսօր մնացել են միայն պատերը, սակայն այդ վիճակում էլ այն գրավում է անցորդների ուշադրությունը։ Այստեղով կամուրջը մեր երկու տարածքները Արցախը կապել է Սյունիքի հետ։ Մեր զրուցակից խմբագիր Զոհրա Բրկոյանը գործի բերումով շատ է շրջում շրջանում։ Հավաստիացնում է, որ կամուրջներ շատ կան Քաշաթաղի շրջանում՝ Հակարի, Հոչանց, Շալուա, Աղավնո գետերի վրա։ Դրանց շարքում կան նաև 14-րդ դարի կամուրջներ, որոնց մի մասը առ այսօր շահագործվում է։ Որևէ վրայով այսօր նույնիսկ ավտոմեքենաներ են անցնում, այսինքն ճարտարապետներ այնպեսի որին վասկով այնպեսի արպետությամբ եմ կառուցել, որ դարերին դիմացել են մեր կամուրջները Արցախի հյուսիսը ու Սյունիքի մարզ իրար կապող կամուրջները լի կան դրանցից մեկը Լալազարի կամուրջն է 12 մետր երկարությամբ երկու թռիչքով։ Կամուրջը հիմնադրվել է 1867 թվականին Խնձորես գյուղից հարուստ բարերար Հովակիմ Լալազարյանի կողմից, ով կամուրջը հիմնել է տարածքի երկու ափերը միացնելու համար։ 1902 թվականներին արդեն բարերարի որդին Սիմոնը վերակառուցեց կամուրջը, որը ըստ մշակ թերթի կամ մշակ թերթի տեղեկատվության, որ կամուրջը գտնվում էր արդեն ոչ նորմալ վիճակում, քանդվել էր եւ բարերարի որդին Սիմոնը նորից վերակառուցում է կամուրջը։ Եվ արդեն կամուրջը մինչև այսօր անցել է դարից ավելի, ինչ ծառայում է մեր ժողովրդին եւ այսօր էլ կամուրջի վրայով անցնում են նույնիսկ բեռնատար մեքենաներ եւ կամուրջը դիմակայում է։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր պետական քաղաքական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրն է։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցել անվանի գործչի հիշատակին։ Այսօր Ղարաբաղյան պատերազմի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Հայդատի եւ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Մոնթե Չարլզի Մելքոնյանի ավոյի մահվան 24-րդ տարելիցն է։ Մոնտեն որպես զորավար, սպա եւ հրամանատար կայացավ դժվարի մարտերում, Նաև զինվոր էր եւ հրամանատար, ու եթե մի բան էր նախապատրաստում տղաների հետ շարքում զինվոր էր ու առաջամարտիկ, ինչպես պատմում են նրա մարտական ընկերները, նա խստապահանջ էր, անզիջում կարկազանցների, վախկոտների եւ բոլոր այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր խոչընդոտում էին իր ծրագրերը։ Մոնթեն հավատում էր իր զինվորներին։ Մեր ժողովրդին համոզում էր, որ պետք է կռվել, որպեսզի հաղթենք, առանց կռվի ոչինչ չի ստացվում թե մարտի դաշտում, թե թիկունքում։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի կրակակետերի ոչնչացման լայնածավալ գործողություններից հետո Մարզիլի գյուղի ծայրին անսպասելի հանդիպում է հակառակորդի ԲՄՊ-1 զրահամեքենային, որի արձակած հրթիռի բեկորից զոհվում է Մոնթեն։ Հետմահու արժանացել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոսի կոչման։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քոլեջը Երևանում եւ Ղարաբաղում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Ռուսաստանի օրվա արդիվ կազմակերպած ընդունելություն անցկացվեց Երևանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը Ռուսաստանի օրվա նվիրված ընդունելության ժամանակ հայրենակիցներին շնորհավորել է հայերենով։ Դեսպանն գծել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև արկա հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Հունիսի 11-ին Ֆրանսիայում տեղի է ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը։ Ազգային ժողովում 577 տեղի համար իրենց տեխնացություններ առաջադրել 7882 տեխնացու, 4 հայ տեխնացու հավաքել է անհրաժեշտ քանակությամբ ձայն երկրորդ փուլում մրցապայքարը շարունակելու համար։ Մարզասերների համար Նորվեգիայի Ստավանգեր քաղաքում ընթացող Նորվեգիաս մրցաշարի 4-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը փայլուն ոճով հաղթանակ տոնեց աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենի նկատմամբ։ Արոնյանը խաղը հաղթեց գեղեցիկ զոհաբերությունների շնորհիվ։ Պարտիայի 35-րդ քայլին աշխարհի չեմպիոն Կարլսենը անձնատուր եղավ։ Կարլսենին հաղթելուց հետո Արոնյան արագ ոչ ոքի խաղաց Վաշիե Լագրավի հետ։ 38-րդ քայլում կողմերը համաձայնեցին ոչ ոքի արդյունքի։ Արոնյանը վաստակել է 3 միավոր երկր։ Ազատ ոչիամ շամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Վալոդիա Ֆրանգուլյանը դարձել է Թբիլիսի մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի ոսկե մեդալակիրները կստանան 1000, արծաթե մեդալակիրները 800, իսկ բրոնզե մեդալակիրները 500 ԱՄՆ դոլար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։